Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 24-ն է, տարվա 24-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1848 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներում սկսվեց կալիֆոռնիական ոսկու տենդը, երբ հայտնաբերվեց ոսկու առաջին կտորը։ 1862-ի այսօրը Բուխարեստը հայտարարվեց Ռումինիայի մայրաքաղաք։ 1924 թվականին սկսվեցին առաջին ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ 1933 թվականի այսօրը շահագործման հանձնվեց Երևանի ծխախոտի ֆաբրիկան։ 1984 թվականին թողարկվեց առաջին Apple Macintosh անհատական համակարգիչը։ 2011 թվականի այսօրը Մոսկվայի Դոմոդեդովո օթանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության պայթյունի հետևանքով մահացավ 35 մարդ։ Մոտ 180-ը վիրավորվեցին։ Այսօրը ծնվել են 76 թվականի այսօրն է ծնվել Հռոմի կայսր Հադրեանոսը։ 1705 թվականին իտալացի նշանավոր օպերային երգիչ, օպերային պատմության մեջ մեծագույն երգիչներից մեկը Ֆարինելին։ 1712 թվականի այսօրն է ծնվել Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ II Մեծը, որը հայտնի է ծեր Ֆրիցմա կանունով։ Նա պրուս-գերմանական պետականության հիմնադիրն է։ 1732 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող Պիեր Բոմարշեն, Նա նշանավոր թատերգակ ու հրապարակախոս է 18-րդ դարի ֆրանսիական ռեալիստական կատակերգությունների հեղինակը։ Առավել հայտնի է իր Սևիլյան Սափրիչը եւ Ֆիգարոյի ամուսնությունը կատակերգություններով, որոնց սյուժեները հիմք են ծառայել համապատասխանաբար Ռոսինի եւ Մոցարտի համանուն օպերաների համար։ 1776 թվականի այսօրն է ծնվել ռոմանտիզմի ժանրի գերմանացի գրող, երգահան, բեմանկարիչ եւ երաժշտական քննադատ Էրնստ Թեոդոր Ամադեուս Հոֆմանը։ 1776 թվականի այսօրն է ծնվել հայ բանասեր, բառարանագիր ու թարգմանիչ Սուքիաս Սոմալյանը։ Նա Վենետիկի մխիթարյան միաբանության անդամ էր։ 1848 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս գեղանկարիչ մասշտաբային պատմական գեղանկարչության վարպետ Վասիլի Սուրիկովը։ 1924 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ գրականագետ Պարուչ Սևակը։ Իր առաջին բանաստեղծությունը Պարուչ Սևակը թղթին է հանձնել Տուրգենևի առաջին սեր պատմվածքի հերոսուհու Զինայդա Գերբարինե շնչանքով։ Այս տարիներին էլ նա երազում է գրող դառնալու մասին եւ դպրոցում Պարուր Արեգունի ստորագրությամբ հրապարակում է իր առաջին բանաստեղծությունները։ Սևակի բանաստեղծությունները տպագրվել են 1942 թվականից։ Անդրանիկ գրքույկում անմահները հրամայում են Երևանը ընկել բանաստեղծական խառնվածքի եւ մտածողության բնորոշ գծերը։ Քաղաքացիական անհանգստություն, մարդու ներաշխարի գաղտնիքները ճանաչելու եւ բանաստեղծական անկաշկանդ կառուցվածքներին դիմելու ձգտումը։ Այնուհետև լույս են տեսել անհաշտ մտերմություն պոեմը եւ սիրո ճանապարհը նորից քեզ հետ բանաստեղծությունների ժողովածուները։ Բանաստեղծական նոր որակի սկիզբն են սիրային պոեմները եւ անլռելի զանգակատուն քնարական փիլիսոփական պոեմ։ Անլռելի զանգակատունը պատկերում է Կոմիտասի ճակատագիրը ծնդյանորից մինչև մեծ եղերնի տպավորություններից խելագարվելը, ապա եւ մահը, վերադարձը հայրենիք 1935 թվականին։ Այդ ամենը պոեմում ներկայացվել է հայ ժողովրդի քաղաքական ու սոցիալական կյանքի ընդարձակ ֆոնի վրա, ազգագրական ու բանահյուսական նյութի հարուստ օգտագործումով։ Պոեմը ծավալվում է սիմֆոնիկ ստեղծագործության սկզբունքով, մեծ իրադարձությունները մարմնավորող համազանգերի եւ ավելի փոքր անցքերը մարմնավորող ղողանջների միահյուսումով։ Բարձր պաթոսով է հագեցած պոեմի վերջաբանը, որը խորթանշում է հայություն, հայ երկ, կոմիտաս երամիուսնության հարատեվության գաղափարը։ Պոեմն ամբողջությամբ կառուցվածքի եւ բանաստեղծական արտահայտչաձևերի ինքնատիպությամբ երևույթ է բազմադարյան հայ պոեմի պատմության մեջ։ Առանձնակի նշանակություն ունեն Սևակինայում մյուս այրմի մաշտոցանուն եւ երաձայն պատարակ պոեմները, որոնք հատկանշվում են հայրենասիրական հայասիրական շնչով ու փիլիսոփայական ներսուզումներով։ Առաջինում վերայմաստավորել է հայ գրերը հայտնագործողի դերը, երկրորդը ծնվել է մեծ եղերնի ապրիլյան զոհերի հիշատակին։ Պարուշ Սևակը մահացել է 1971 թվականի հունիսի 17-ին ավտովթարից։ Նրա մեքենան բախվել է գյուղական ճանապարհով անցնող կատ տեղափոխող մեքենային։ 1945 թվականի հունվարի 24-ին է ծնվել երաշտագետ եւ մանկավարժ Սվետլանա Սարգսյանը։ 1945 թվականին հայ բանաստեղծ Ռոմիկ Սարդարյանը։ 1953 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս նշանավոր երաժիշտ Ալտահար եւ դիրիժոր Յուրի Բաշմետը։ 1958 թվականին հայ քաղաքական եւ պետական գործիչ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսօրը տոնում են Կիպրոսում այսօր Սուրբ Նեոֆիտի օրն է, Ռումինիայում միավորման օրը։ Այսօր հունվարի 24-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 340 մայր օր։